Naam. Kuhusu masala yetu kuna aliyeuliza swali tunahitaji adabu za majlis na wale ambao wameikaa vipi mtu anapokuwa katika majlis au katika kikao na wenzake tupeni adabu za majlis naam Katika majlis kuna baadhi ya adabu ambazo tutazitaja watu wanapokuwa kwenye kikao chao mikaa tu, mambo gani ambayo tunaweza tukafunza katika nafasi kama hiyo? Mwanzo kabisa tualeta hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به والحديث رواه الإمام مسلم نهين أدب أمبو ليو هايبو قواتو واتو نزقم يككت كمجلس سيم تفلاني labda sehemu za kukaa ni ndogo wengine wamekaa wengine wakasimama mmoja wao akisimama labda anakwenda kuchukua kitu sehemu fulani ile arejee unakutana mtu ambaye amesimama anaifanya kazi sehemu yake akirudi akimwambia nipishe sehemu yangu anamwambia kuna nafasi umeleta hapa hii sio katika adabu ya kikao katika adabu ya majlisi ambapo watu wamekaa yule mtu anapokuja au mtu alikuwa amekaa sehemu akitoka hata aende sehemu ya mbali akafuata dakika kumi akirudi lazima mpishe na sehemu yake ile ambayo amekuwa amefanya nini amekaa kama ilivyokuja katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha qama ahadu, ahadukum min majlis anaposimama mmoja wenu kwenye majlis au nafasi ambayo amekuwa amekaa akasimama thumma rajaa kisha akarejea au thumma raja ilayhi akarejea sehemu ile ambayo alikuwa anakaa fahuwa ahaqu bihi basi mtu yuko na haki ya fasi ile lazima akae sehemu yake ile hata kama mtu amefika sehemu ile lazima afanye nini asimame ampishe nafasi yake ile ambayo kafanya nini amekuwa anakaa yeko akatoka vile vile katika adabu za kukaa haifai kwa mtu anakuja na kukutana watu fulani wamekaa kisha yeye akaja akafika katikati yao na yakakaa na hii tabia leo tunayo unakutana watu wawili wamekaa sehemu wanazungumza unakutana mtu anakuja anaikaa katikati yao hii sio katika adabu ya majlis kama nilivyokuja katika hadithi ya amru ibn Shuaib an abihi an jaddihi radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yahillu lirajulin an yufarriqa baina baina ithnaini إلا بإذنهما والحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي إيه، وحسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم ففي حديث يمت مش أسلام نسمى في حلال لا يحل لرجل في حلال فأنت أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما في حلال لكنت كما في حلال ما لكن حرام Kwa hiyo ni haramu kwa mtu kuwafarikisha baina ya watu wawili isipokuwa kwa idhni yao. Unakutana watu wawili wamekaa, wewe ukaja ukakaa katikati yao, si halali jambo hili isipokuwa kwa nini? Kwa ruhusa. Uombe kwanza idhni. Je, nazini kakaa katikati yenu? uombe ruhusa, naweza nikakaa katikati yenu, wakikuruhusu kaa lakini kama hawajakuruhusu haijuzu wewe kwenda katikati yao ukakaa hata vile vile msikitini unakutana mtu anakuja msikitini labda ni siku ya Ijumaa eh watu wamekaa msikitini yeye anakuja amechelewa huyu anakwenda anasambua watu pale anatafuta njia anakwenda hadi sofa mbele anafarikisha watu wanasali pale kama umekujua umechelewa Ijumaa njoo fikia sofa ya nyuma ambayo unaona kuna watu kaa hapo sio lazima uende na kanyaga kanyaga watu unatafuta swafa ya wapi ya mbele kama alivyokataza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alipotaja katika hadithi kuwa mtu atatoka siku ya Ijumaa eh, akajitoharisha sawasawa akajipaka manu, manukato yake kwanza akaoga akajisafisha akajipaka manuka, manukato yake kisha akaenda msikitini mtume akasema thumma yakhruju kisha katoka akaenda msikitini fala yufarriqu baina ithnaini kisha mtu huyo hakufaa nini hakuwafarikisha baina ya watu wawili msikitini aliingia msikitini akakaa zake tu nyuma ambapo alifikia hakuenda akawafarikisha watu wawili mtu kama yule alikuja zake hakufarikisha watu wawili yani akakaa zake nyuma eh thumma yusalli ma kutiba lahu kisha akasali zile sala ambazo amefaradhishiwa kwake ثم ينصت إذا تكلم الإمام kisha mtu huyu akanyamanza aka pindi imamu yuko anazungumza pindi imamu yuko anatoa hutuba yeye akafanya nini akanyamanza illa ghufira lahu ma bainahu wa baina aljum'a al-ukhra isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe yale madhambi ambayo yalipitikana baina ya juma hiyo na ijumaa nyingine والحديث رواه الإمام البخاري rahmatullahi ta'ala alayhi kwa hiyo mtu anapoingia msikitini usifarikishi watu wamekaa wewe unapofika msikitini umechelewa salimia nyuma ambapo umefikia sio mpaka ndio unakanyaga watu unawaambia nipisheni mpaka waende safa mbele watu wameshajipanga naam kwa hiyo hizo ni katika adabu za nini za majlisi vile vile katika adabu za majlis watu wamekaa katika kikao labda lazima watu wakumbushane mema wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kikao wamswalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kikao na kikao ambacho hawamsalimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka kikao hichi kina upungufu ndani yake lazima watu wanapokaa katika kikao mazungumzo msizungumze upuuzi tu eh sasa mmoja anazungumza mwenzako anapokuwa anazungumza msikilize huko kimtaja Allah peke yako pole pole namtaja Allah subhanahu wa ta'ala unamswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pole pole peke yako kwenye kikao unazungumza na wenzako unaponyamaza wengine wanazungumza mswalie mtume kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم تيرا فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم anasema mtume Muhammad sallam watu hawakai katika majlis hawakai katika kikao chochote kile cha mazungumzo yao kisha kikao hicho hawakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wala hawakumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa katika kikao chao hicho patakuwa kuna watu wao watakuwa na upungufu katika kikao chao hicho wana upungufu mkubwa sana kwa hiyo mtume anasema Allah subhanahu wa ta'ala kitaka tawadhibu na kitaka tawasamee kwa hiyo inaonyesha ubora wa watu wanapokuwa katika majlis wanapozungumza mambo ya kidunia mtu asisahau kumswalia mtume Muhammad pole pole mwenye kwa siri akimsalia mtume akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kikao kinaendelea vizuri kwa hiyo ni mambo ambayo katika adabu za nini za kikao na katika adabu za kikao kama nilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu صلى wasallam man jalasa fi جلس في مجلس فكثر فيه لغط فقال قبل أن يقوم من مجلس أو قبل أن يقوم من Mtume anasema itapo pindi mtu ataikaa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 إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك أنا أقول لكم كما هذا يسبقوا الله سبحانه وتعالى أتمسامي يالي أمبايو أم يزنقمز كتك مجلسه أنت أنا فاسمام أكاوم بدوه والحديث رواه الإمام الترمذي والحديث وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه قيو نتنا بس ما مكت سوما دوا كما هيو ذي بلغة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو أو حتى يدعو بهؤلاء الدعوات ثم محمد صلى الله عليه وسلم kila alipokuwa akikaa katika majlis alikuwa akisoma dua hii dua nyingine ya pili mtume alikuwa akisoma anasema Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن